اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة Hadis koji je ovdje spomenuo pisac, međutim hadis iz kojeg se puno može naučiti. A to je da se prenosi od Alija, od Alija, Ali je ibn al-Husayna, radijallahu ta'ala anhu. Znači od Alije, sina Husayna. Znači poslanik sallallahu alaihi wa sallam je imao dvojicu unuka od Fatime radijallahu ta'ala anha. To je bio Hasan i Husayn. Husayn je imao sina Aliju. Znači imao, bilo ima Alija isto kao isto ko njegovom dedi, Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu. To jeste Hazreti Alija imao unuka Aliju. Hazreti Alija je imao unuka od Huseina koji se zvao isto Alija radijallahu ta'ala anhu. I zato pogledajte ovaj sunnet, ovu praksu koja je izašla iz Ahlul Bejta, iz poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice. I čudo je kako se šije i da kažemo neke sufije posebno vežu za Ahlul Bejt, međutim, gdje su ovi hadisi kod njih? I kažemo, međutim, znači, da ne treba da neko pogrešamo, znači od, od, od, od akide ahli sunnata al džamata, je ljubav prema al bejtu. Ljubav prema al bejtu. Prema poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam porodici. Međutim, bez pretjerivanja. Bez pretjerivanja po pitanju toga. Jer vi znate koje je mjesto ashaba kod ahli sunnata wal jamaata. I koje je najbolji među njima, da je mišljenje ahli sunnata, da je najbolji koje je Abu Bakr, pa Omer, pa Osman, pa Alija radijallahu radijallahu ta'ala anhu i tako dalje. Međutim, pored svega toga, poroca poslanika sallallahu alaihi wa sallam ima posebno mjesto. Poroca poslanika sallallahu alaihi wa sallam ima posebno mjesto, ima čak posebni propisi koji su vezani za ahlul bejt. Pa ovaj Alija, znači unuk Hazreti Alija radijallahu ta'la anhu, ja ra'a rajulan yaji'u ila furđatin kaneta inda qabri nabije sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj Alija, on je bio učenjak, pobožnjak. Je vidio čovjeka vidio nekog čovjeka kako dolazi kod kabura poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kako dolazi kod, znači dolazi u sobu, znači blizu onda. I kako dolazi tu i tu staje, fa jedahulu fiha i ulazi u tu prostoriju. Je kabur poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže fa jedu i tu kaže dovi. Tu dovi. Međutim, dovi kome, kome upućuje dovu? Allah. Allahu tebara ta'ala. Znači nije upućivo dovu poslaniku, niti nekom drugom, nego Allahom. Međutim, na to mjesto. Misleći da je to mjesto šta? Odabrano. Pa ovaj Alija, sin Hazreti Alije, mu je šta rekao? Fenehahu. Pa mu je zabranio da to čini. Pa mu je zabranio da to čini. Gledajte šta je čini ono Hazreti Ali. Kaže, vidio čovjeka kako dolazi, kako ulazi i dobi tu na to mjesto. Dobio Allahu, međutim mislio da je pored kabura, da je pored kabura odabrano mjesto. Vakale, pa mu reku. Pogledajte kako mi je mudro reku. Zato što ljudi u svojim srcima, muslimani, zato je treba lijepo, na lijep način, prilaz ljudima i pojašnjavati. Zato što ljudi u osnovi imaju ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i ljubav prema poslaniku i porodci. Pa mu kaže, Alija, kaže, Ala uhadithukum hadithan, hoćeš li, kaže, da vam ispričam hadis, sami'atuhu min abi, kaže, čuo sam ga, od svog oca. Komu je otac? Husejna radijallahu ta'la anhu. An jaddi od mog djeda. To jeste od koga? Od Ali radijallahu ta'la anhu. An rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Od Allahovog posanika sallallahu alaihi wasallam. Znači mogu mu reći, hoćeš da ti spričam hadis od Ali, od Husejna, od posanika alaihi sallallahu alaihi Međutim, hoće da mu kaže ko je on. Pa kaže, hoćeš da ti spričam hadis od mog babi, od mog djede, on od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, la tattahidu qabri ida, wala bujutakum kubura. Nemojte moj kabur činiti idom. Znači, rekao sam što znači id, mjesto, pravo, mjesto gdje ćete dolaziti i posjeđi. Nemojte činiti moj kabur takvi. Znači da mu kaže, evo ti dokaze, zašto ti to zabranjujem. Wala bujutakum kubura. I nemojte svoje kuće činiti kaburovima. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم i kaže donosite salavat na mene, jer kaže vaš salavat dolazi do mene gdje god da se vi nađete. Gdje god da se vi nađete. Jer vaš salavat dolazi na mene gdje god da se vi, gdje god da se vi nađete. I ovo je zabilježio Dija u svom dijelu Al-Muhtara, ovaj hadis. Znači, pogledajte, znači da kažemo ovog sunneta, ovog sunneta, ove prakse, znači koja je izašla iz ahlul bejta, iz poslanikova je sallallahu alaihi wa sallam porodice. Znači pogledajte kako je ahlul bejt, znači u tom vremenu, znači još su bili, znači pogledajte odmah, znači generacija posli. Znači unuk Ali radijallahu ta'la anhu, znači pogledajte kako su zabranjivali ljudima ove stvari. Nisu govorili, razumiješ, ovaj čovjek ima lijepu namjeru, hoće hajr, ko što kod nas danas, ma ljudi hoće hajr, pusti ljude, nek su na hajru, ne. Pojašnjavali su šta je sunnet, šta je novotarik. Pojašnjavali su šta je sunnet, šta je novotarija. Još jednom vam kažem, pojašnjavali su šta je sunnet, šta je novotarija. I zato danas, znači šubha također, znači dilema kod ljudi, jeste da ako govoriš o sunnetu i upozoravaš na novotarije, kaže dijeliš ummet. Dijeliš ummet. Znači šta hoćeš? Hoćeš da sakupiš sve i onoga koji doziva Ali, i ko doziva Fatim, i ko doziva samo Allaha, tabarak wa ta'ala, i ko traži pomoć samo od Allaha, i ko traži pomoć od Alije, i ko traži pomoć od Huseina, i ko traži pomoć od Hasana, a uzubillah.